10394 fatvo. Ro'mol o'ramay, yuzini ham ochib roza tutadigan ayollar. Savol: Men muntazam ravishda roza tutaman va agar to'g'ri hijob kiymasam, rozam qabul bo'ladimi yoki yo'qmi, shuni bilmoqchiman. Ishga borganimda sochlarim, bo'ynim va qo'llarim ochiq qoladi. Tanamning qolgan qismini esa yopib yuraman. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Sizga nomahram erkaklar oldida to'liq hijobga rioya qilishingizni tavsiya etamiz. Shunda ro'zangiz maqbul bo'lib, savobi ko'payadi, shuningdek namozingiz va boshqa solih amallaringiz ham. Agar muslima ayol hijobsiz ro'za tutsa, ro'zasi durust bo'ladi, lekin hijob kiymagani uchun gunohkor bo'ladi. Badanning ochiq qismlari bilan ko'chaga chiqish ro'zaning sihhatiga ta'sir qilmasa-da, ochiq yurgan ayol Allohning amriga itoat qilmagani uchun Allohning jazosiga duchor bo'lishi mumkin. Ey Allohning bandasi, sizga Allohning quyidagi amrlariga itoat qilishingizni maslahat beramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda ayollarga shunday buyuradi: Yudunina alayhinna min jalabibihinna. Ustlariga yopinchiqlarini o'rasinlar. Ahzob surasi 59-oyat. Va la yubdina zinatahunna va zeb zinatlarini nomahramlarga ko'rsatmasinlar. Nur surasi 31-oyat. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ va ko'kraklarini ro'mollari bilan to'ssinlar. Nur surasi 31-oyat. Allohu a'lam.